francine ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari francois kimana amakuru ndabashikiriza kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uburyo leta itegekanya mu gusanura amabarabara bugera ku miliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi ujejwe igisata kiraba amabarabara mu Burundi haratubwira muri aya makuru y'ubwo buryo buva ihinguriro ry'isima mu Burundi buseko naryo rihejeje gusohora urwandiko rimenyesha ko ibiciro ryari ryadugije ku mufuko w'isima bihagaritswe ribikoze nk'uko ryari ryabitegetswe n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji haraheze iminsi ibiri komebu niryo shirahamwe ryonyene ririko rirakora ibikorwa byo kurondera no gucukura ubutare mu Burundi n'inyuma yaho ayandi mashirahamwe ahagarikiwe vyamenyeshejwe n'umushikiranganji w'ubutare n'agataka kuri uyu wa kane murabyumva mu idonido ry'ano makuru bivugwa na enjeniyeri Regis mpawe nayo umuyobozi mukuru w'ikigo Kijejwa Mabarabara mu burundi amenyesha ko uburyo bwo gusanura no gusubiramo amabarabara buva muri leta no mu mfashanyo n'ingurane ku bijyanye n'amabarabara yononekaye ariko ariho agishikirizwa enjeniyeri mpawe nayo avuga ko ategerezwa gusubirwamwo na bene kuyubaka hariho uburyo bwo kuyasubiramo nk'uku dusubiramo nk'iri barabara rigira gatatu kubera biba bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu cyane tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka banki mondiyale na bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien ibyohe n'amafaranga ava muri leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramwo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari ibikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga aba ari muri budget Eh, y'igihugu n'amafaranga aba yasabwe ko ingurane cyangwa aba yasabwe ko imfashanyo aho rero kenshi leta iba ifise igice iri hamwe kuko kenshi nabo tuba twasabye ingurane barasaba yuko leta nayo nyine ishyiramo amahera atari make ayo niyo aba ari muri bije ya leta fo muri uno mwaka bagishizemo imiliyaridi mirongo ibiri ziri muri ayo dutegekanya gukoresha amabarabara uku tuza turasubiramwo amabarabara muri uno mwaka barayadugije kuko yahora ari make gusumbayo birumvikana kubera amabarabara murabona ko yarabomaguritse cyane byasaba yuko ayo mafaranga yongerezwa kugira ngo ibyo bikorwa dukora bibe byinshi iyo bishitse ugasanga abantu ntibakoze ibintu nk'uko bitegerezwa uruhara rw'abo bantu bayubatse ruraba etabli ni ukuvuga harabaho amatohoza bikamenyekana izo ngorane uwo zavuye ko hanyuma uwo zavuye ko aho hantu akagenda akahakora Bamwe mu banyagihugu barondera impapuro zerekana ko imodoka zasuzumwe ibyo bita control technique mu gifaransa barashima kubona ibikorwa byasubiye gutangura inyuma y'iminsi itatu ikigo Traco kimenyesheje ko ibikorwa bihagaze bivuye ku ngorane y'ubuhinga bw'ivyuma naho biruko habaganiriye na bagenzi bacu kuri uyu wa kane basaba ko kongerezwa igitigiri c'abakozi mu bisata bakirirwamwo bivuye ku bwinshi bw'abarondera izo mpapuro ku bw'ibyo enjeniyeri deo niyongere umuyobozi w'ubuhinga muri otarako amenyesha ko ikibazo cy'ubuhinga cyatuma itangwa ry'impapuro riteba kija cyatorewe umuti haraheze iminsi ishaka kuri itatu kuva itariki zitatu gushaka itariki zitanu eh, tutako turatanga uruhushya rwemeza ko imodoka yari yakontorowe mugabo uno munsi byatangiye byakoze biriko birakora neza abenegihugu bariko barakirwa imiduga irakontororwa ukuri kwamye Eh, kuko byari byavuye ko eh, ubuhinga hari icyuma cyari kirwaye ubunye rero twagitoreye umuti kiriho kirakora kubera dukoresha logisitire imwe eh, ubuhinga bumwe ku ma ajanse y'igitega ngozi bururi na siyeje ngaha byose byari byahagaze umugabo no gukora byatangiye gukorera rimwe turabona n'akajya gutera kamo abagendesha imiduga bose ko bonyarukira mu kigo cya watarako igitega ngozi bururi na bujumbura siyeje kugira ngo imodoka zabo tuze controle technique isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye harabandanya komebu ngo niryo shirahamwe ryonyine ririko rirakora ibikorwa byo kurondera no gucukura ubutare mu Burundi byamenyeshejwe kuri uyu wa kane n'umushikira umushikiranganji Ibrahim Uwizeye hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji atwara ni mu gihe ayandi mashira hamwe eh, ayandi mashira hamwe akora ibikorwa nk'ivyo yahagaritswe hariko harategurwa politike nshasha izogenga igisata cy’ubutare hanyuma haci hakurikizwa kandi kode novuga itegeko yaba iby’ubutare yisunze iyo politike nshasha iraba ivy'amakariyeri harakozwe ingendo kuhasanzwe harangurirwa ibikorwa byo gucukura ubutare mu ntumbero yo kubafasha kwitunganya neza ku bijyanye n'iby'amategeko n'ubuhinga ibibanza amajana abiri na mirongo umunani byarakurikiranywe byongera biraronswa inyigisho harakiriwe amadosiye majana atatu na mirongo icyenda y'abasaba gucukura ubutare n'amakariyeri harakurikiranywe ibikorwa by'ishyirahamwe komebu yariko irakora Ubundi mugambi wo guteza imbere igisata cy’ubutare n'amakariyeri harakozwe ivyigwa bizotuma turonka ikarata yerekana ahari ubutare bita puzolane na granite harashizweho umugwi ushinzwe gusubiramwo agatabo k'intumbero yo kwisungwa n'abazana imitahe mu gisata c'ubutare harashyizweho ibimenyetso byerekana aho ubutare bwavuye ku biro ibihumbi majana abiri na mirongo irindwi na bine n'amajana icyenda na mirongo na bitandatu n'ibice bitanu by'ubutare topita turuwate haratanzwe amasertifika icyenda ya CIEGR yerekana ko ubutare bukwije amategeko ibibanza amajana abiri na mirongo itandatu na kimwe byarakurikiranywe ku zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu ibitigiri by'abandura coronavirus virusi byaragabanutse cyane ingozi kuva mu ntango z'iyindwi ubu ngo batora abagwayi nka batanu mu gihe mu ndwi zibiri ziheze bari hagati y'ijana n'amajana abiri muganga Guillaume Ntawukirijyayo harongoye ibitaro bikuru by’ingozi avuga ko abandura bagabanutse kubera abantu bo bakurikiza ingingo zo kwikingira akabasaba n'ubu kubandanya bazikurikiza naho ibitigiri byagabanutse n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara Kutubuga tumupira w'amaguru agasaka kaina runyonga aho bahora bapimira korona virusi ubu nta bantu benshi bahaza ugereranije no mu minsi iheze aho icyo kiza cyiyongera cyane mu ntara ya ngozi ku bantu barenga batatu bapima ku munsi mu ntango z'indwi nta barenga batanu batora korona virusi ni mu gihe nko mu ndwi zibiri cyangwa itatu ziheze ku munsi batora abarwayi ijana mbere rimwe na rimwe bagashikana amajana abiri icyo gihe abantu badasudimisha ari benshi cyane ku bitaro ingozi umuyobozi wabyo aca yimurira icyo kibanza ku kibuga cy'umupira w'amaguru agasaka kubera ubwo bwinshi bw'abwipimisha kubera bagabanutse ubu bakaba basubije icyo kibanza bapimiramwo aho kubitanya ingozi dr guillaume ntawe ukuri ibyayo agashima ko abantu bakurikije za ngingo zo kwikingira icyo kiza gutyo abandi bagabanuka biboneka agasaba ngingozi rero kubandanya kuzikurikiza n'ubu korona isa n'iyiriko irahera aho ingozi ngozi bituma uburyo butozwa buba n'inkuru tubaza sheyira irambona imisoro igizwe na karitsiye zine karitsiye y'impuzu n'imatera na botike eh, ariko ibintu ntibigenda neza kubera nta bantu dufise bakwiye kubera hari ibidandazwa bitahari rero iyo isoko abantu karitsiye zose tuzuye muvuma ntigenda neza cyane nka duhagaze twari twari twahateguye turasaba ko bozana bajya abantu badaza nk'ibyuma bakorera nko mu buvumero urabona ko hari abantu bakorera hanze y'isoko inyuma y'isoko hari murabona ko isoko ya kinindo yagutse hari isoko ririmo ibintu byose bituma muvuma iba niniya abantu bagaca bahagendera murabona ko hari ibice kininiya abantu bayikoreramo hagaragara byotuma n'umwimbu wiyongera w'abadandaza na leta ihatorera koyo kuko navuga yuko aho turonkeye parikingi ngaha hariho twarahamagariye ati umudandaza wese akeneye kuza gucuruza kuyoza tukamuha ikibanza hama agakora mwe gushika n'iyi ibibanza bitari bike birubakwa ibindi nabyo ntibiriko birakora birugaye twari twasabye yuko bikunda hariho abantu mu ruvumera bacuruza ibintu by’ibyuma bari mw'ibarabara bikunda yuko abo bantu botuza batuza kuko biraza gutanga akarusho mu gihe hari ikintu kitari ahandi baza kukirondera aho nyene kuko nk'abajya babatuzaniye tukabaho hantu nuvuga yuko hoca habaho umuvuma uwukeneye cya cuma aziza kukigura mu isoko mukinini mugabo bikimeje kurabona ko bigoye ni bake azova mu kanyosha aje gusumira ngaha ni bake bazova ku musaga baje gusumira ngaha ni ukuvuga twebwe abakiriya dufise naba muri iyi kati ya kinindo gusa ntabandi mugabo ntitwashira hajya amabiro tugashiraho bijya bintu umuntu azova mu kinama aze gusumira mu kinindo kuko azovuga ati ibiro canke ikiya cuma nta handi ndagikura atari mu kinindo muradutunga sinkuru ya shayira irambona baganiriye ariko na shayira irambona turabandanya nano makuru ishyirahamwe ry'abaguzi abukorera shima ingingo y'ubushikirankanje bw'ubudandaji ihagarika iduzwa ry'ibiciro ku mufuko w'isima ryafashwe n'ihinguriro buseko noheli nkuru nziza umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe akavuga ko ubwo bushikiranganji bwaraye buhagarariye inyungu z'abaguzi uwo munyamabanga asaba ko ubwo bushikiranganji bwohagurukira n'ibiciro by'ibindi bidandazwa icya mbere coco twavuga ni ukukengurukira bwa bw'ubudandaji kuko hari haheze iminsi iyo sima ya buseko isigaye ku isoko itaboneka twebwe nk'ababasukira abaguzi twabona yuko iryo bura ry'isima rishobora kuba rifise isano eh, n'ubuhinga niko novuga canke no gushaka kw'iryo shyirahamwe kudatanga iyo sima kugira ngo abaguzi bayinyotegwe cyane gose hanyuma tubone guhaga akaryo ko kuza kuduza eh, igiciro ibyo rero twebwe tuvuga tuti eh, ubushikiranganji bw'ubudandaji bwateza kuba bwamaze no kubibona kuko twibaza yuko bihanwa n'amategeko bwa mbere kuko kunyegeza ikidandazwa tubona yuko atari vyiza byiza nta kuntu tutokenguruka kuko uh, murabona ko ibiciro byari bije byari binini cyane rwose kandi muzi neza yuko isima ikenerwa cyane mu bikorwa byinshi ngaha mu gihugu iwacu ariko hariho bamwe bagira bati nako iyo sima yozimba ariko bakayironka byoroshe ibyo byo mu bivuga kwige eh, nivyo byerekana ko bari bayinyotewe bwabo kandi si bose boshobora noneho gukora ibyo bateza gukora bakoresheje ibyo biciro bari bashizeho murumva yuko uh, atakuntu na kumwe tushobora gushigikira yuko ibintu byobanza kubura kugira ngo noneho bace baduza ibiciro ngo ntacyo bize bizimvye kuko si bose bashobora kubironka uwahora agura umufuko umwe cyangwa akeneye ibiri yumva yoca agura umwe n'inusu kubera adashobora kuronka ibiri uca wumva yuko atoheza ngo akore igikorwa yari yategekanije tuca tubonerwa akaryo yo gutera kamo ubushikiranganji bw'ubudandaji ntibukorere kuri iyo sima gusa kubera badugije mugabona cyane cyane burabe ku isoko uko ibintu biko biragenda kuko hariho abavyanditse hariho n'abaduzi ibiciro batabyanditse ugasanga mbere nibidandazo ibidandazwa birabuze kumvu zitazwi aho naho nyine bakore kuko ko baramutse bahagurukiye neza y'umuguzi ntibakore ku isima gusa mugabo bakorere ko n'ibindi ah, bishobora kuba yuko biratera ingorane ku isoko uko biriho ah, bavuga ibinyobwa bya Brarudi ariko hariho n'ibindi bavyigiye hafi ubibona Noel nkuru nziza yaganiriye na mugenzi wacu Hayisa Liliane inamahoro abadandaza isima ihingurwa na bose kubamenyesha ko bagura iyo sima ku giciro cy'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana ku mufuko w'ibiro mirongo itanu nubwo biri uko mu bibanza bidandarizwamo iyo sima biri mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura aho bagenzi bacu baciye na sima ya buseko iharangwa n'inkuru tubaza jean marie vianney ndakumana abadandaji bisima ya buseko bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bamenyesha ko naho ubushikiranganje bujejwe ubudandaji buherutse guhagarika ingingo y'ihinguriro buseko yo kuduza ibiciro kuyo sima batayironka ku rugero rushimishije bakavuga ko iyo bayirose bayigurisha ku giciro c'ibihumbi 24,500 ku mufuko w'ibiro 50 kiya kiwazo kweri twacyakiriye neza ariko kuba yarakorotse ntiboneke navyo nyene biradusumbu kuko korotse ni nubundi tukayibora byose biguma bigatuma bizana ingorane aha abantu agasima kazi usanga igipfusi cyo kiravuga bagwaniranya agasima bamwe bagataha batanayibonye nk'idepera ashobora kuronka rimwe mu kwezi nk'udukamyo tubiri aho ukama igiciro ni 24 sa mugabo kuyironka nizo ngorane uno mudandaji ashikiriza ko ibishiro bishasha byari byatangajwe na Buseko ngo bishyizwe mu ngiro iyo sima ikaboneka ku rugero rushimishije ko ataco vyokonona iyo ngingo ya leta mu bisanzwe yari nziza ariko isima ya Buseko nayo yocibura ubwo ico twosaba Buseko niba ndabona iyo beyi ya mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu ariyo yoborohereza kugira bashobore gufurnisa isima ikwiye mu gihugu ngo babareka bakagumiza ku iyo beyi nyene ibiri n'indwi n'amajana atanu niba babareka bakashira ku iyo beyi y'ibiri n'indwi n'amajana atanu mugabo bagakora iyikwiye nivyo tubona vyoba ari vyiza abo badandaza isima ihingurwa na buseko basaba iryo shyirahamwe guhingura isima ikwiye kugira bayironke uko babyifuza icyo twosaba ko bari badu sasiga koroka bogerageza kaboneka.’ kiya giciro kweri cyari cyaduza abanyagihugu twari twidoze cyane ariko ko batworohereje nibagire iboneke mu itangazo ryasohowe kuri uno wa kane n'ihinguriro buseko bamenyesha ko isima izobandanya igugwa ku biciro yahorako by'ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana ku mufuko urakoze jean marie vianney ngenda kumana amakuru twabateguriye kuri uno mutaga ntaha duciye tuyasozerera ariko nk'uko mubyumvise ihinguriro gisima mu burundi buseko rihejeje gusohora urwandiko rimenyesha ko biciro ryari ryadugije ku mufuko w'isima bihagaritswe rikaba ribikoze nk'uko ryari ryabitegetswe n'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji haraheze iminsi ibiri uburyo leta itegekanya mu gusanura amabarabara butwara bugera ku miliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi ujejwe Higisata kiraba amabarabara mu burundi akaba yasiguye yuko ubwo buryo buva mufashanyo mfashanyo canke ingurane canke amahera leta itanga komebu ngo niryo shirahamwe ryonyene ririko rirakora ibikorwa byo kurondera no gucukura ubutare mu Burundi akaba ari nyuma yaho ayandi mashirahamwe ahagarikiwe bikaba byamenyeshejwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje hajejwe ubutare n'agataka mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na François Kimana ari mu buhinga bw'ivyuma mwese ndabifurije kugira umutaga mwiza